для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. У тую вясну ні разу не пабачылі хадоську ні на ігрышчах, ні на вячорках. Ніхто за ўсё лета не чуў яе галаска ў дзявочых гуртах. Як не прасілі, ні разу не прыйшла, не заспявала. І спяяліся і спявалі хадушчыны таварышкі без хадоскі. Толькі і бачылі цяпер куранёўцы хадуську на сенажаце на полі, загарэлую тихую партыю працы з братікамі і сястрычкамі сваімі, з бацькамі. Не змянілася яна нічым і ў восені ўзімку жыла адзінока, як у лесе. Заходзіў быў у хату да яе хоня. Расці два міканор, Але бачылі ўсе, адступіліся скора, не зладзілася з хадоскую хлопцаў. Хадоська казалі, нібыта гаварыць не захацела. Маўчыць, маўчыць усё, быццам толькі і чакае, калі астанецца адна. Нецікава зусім з ёю. Праўда, другія жанкі казалі, што яна і не маўчыць пры хлопцах, што рада, каб хадзілі. Сама нібы запрашала, але каму з хлопцаў цікава быць з такою. Тут часта пачыналіся спрэчкі, адны даказвалі, што бяда бядою, але хадоська цяпер нават лепшая паразумнела, не тое, што якое другая дурніца ці сама яна раней. Другія судзілі: сама вінавата, дык няхай бядуе сама, на хлопцаў не спадзяецца вельмі. Сярод гаворак пра хадоську былі такія, што і хоні і меканур хадосьцы пустое. Што пра гэта асабліва горача даводзіла цётка сарока, хадоська, як і раней любіць, чакае не дачакаецца аднаго яўхіма. Сарока клялася, што хто хто, яна ведае гэта як сама сябе, што ад таго, што так любіць яўхіма, хадоська глядзець на ганну не хоча. яшчэ ж нядаўна таварышавалі. Гаварылі пра хадоську многа чаго, багата самае рознае, Ніхто толкам не ведаў, што там у душы такой затоенай, такой непадобнай на той, якой прывыклі бачыць раней дзяўчыны. Былі сярод жаночых здагадак і блізкія да праўды былі далёкія, але мусіць, Ніхто так далёка не быў ад ісціны, як здагадлівая цётка сарока у тым, што збераглося ў хадошчаным сэрцам пасля бальніцы, што хвалявала яе, я ўхім ужо амаль нічога не значыў. Не было ў хадоскі не толькі якога-небудзь хоць бы хворага кахання, не было нібы і нянавісці. Усё, што было да яўхіма, неяк скамянела ў ёй, нішто не жыло. Яна, дзівілася, як здалося ёй спакойна абыякова убачыла раптам яго на вуліцы і прайшла міма так, быццам не ведала ніколі. тое лета хадоська як бы нанова пачула спеў жаваранка. Цёплым салодкім болем адгукалася ў ёй даўняя такая звычная калісьці песня. Як бы нанова ўбачыла хадоська павітуху на белай зямлі, пачула шорхат спелага жыта, жывую цеплыню сцябло, што клала на перавясла. Тихая, але хорошая радость поўніла яе калі змораная запаленными солнцем руками поколотыми ногами ляжала яна под бабкою и слухала як звеніць спявая гарачая земля свет быў поўны гукаў поўны свайго неабачнага раней жыцця. Ён жыў увесь час дзівосна багаты і розны і з няўціхнай песняй, празрыстай звонкай ранкам, гарачай прытомленай днём, ціхай думнай увечары. Слухаючы, жывучы ў свеце, Хадоська нібы пераставала бачыць усё збоку, нібы злівалася з ім, станавілася роднай часцінкай усяго. Станавілася нібы, так чулася самой то сінім небам, то белым воблакам. Лёгкая баепушынка стаполі плыла яна ў высозны высе, не бачучы, не знаючы зямлі, то нібы сама рабілася коласам, што зморана шархацеў над сухой зямлёю, то травою, што поўніла росным халадком лясныя прыцемкі, салодкай млявасцю сонечныя паляны. І ў такі хвіліны так было хораша хадосцы, што хацелася плакаць, што само сабой прасілася з грудзей малітва, хвала Богу. З поля з лесу хадуська вярталася тады не адна. Яна была з кветкамі, якія потым стаялі ў гладышку на акне. Яна у хаце пахлі полем лесам, поўнілі хату хараством узлеска і вольнага прастору. Але ў іх паху скора чула хадоська смутак, смутак смерці. Хоць даглядала гэтыя кветкі, мяняла ваду, але кветкі гінулі. Ёй шкода было іх. Былі яны хадосцы, як жывыя са сваёй радасцю і волею, таксама Божыя стварэнні. І ад гэтага, як не любіла яна кветкі і рвала потым іх ці ў полі ці на ўзлесках, мала і рэдка. Цешылася дома сваімі хатнімі, якіх было поўна ў гліняных гаршчочках на вокнах, і ў агародчыку перад хатай. Цешыцца было чым. Летам агародчык буяў усімі барвамі красак. Калі вярталася дадому, кветкі як бы віталі па-сяброўску, і рэзка, і мята, і вяргіні, і мальвы. Яны былі ёй сяброўкамі, мілымі, шчырымі і надзейнымі. таго летняга дня, калі хадоська нанова пачула спеў жаваранка, свет для яе як бы перамяніўся. У свеце было хорошее, было чым цешыцца, было чаму радавацца. Не было ўжо нядаўняй беспрасветнасці, і хадоська не чула сябе ўжо такой адзінокай. Але ў вялікай перамене, што адбылася ў свеце навокал, менш за ўсё змяніліся для хадоскі Божыя стварэнні, якія спрадвеку завуцца людзьмі. Можна сказаць, што цяпер для хадоскі яны, не лічачы бацькі, маткі, брацікаў і сястрычак, былі менш як калі відныя і чутныя. Знайшоўшы сябе ў свеце вялікую цеху, хадоська не думала ўжо з такім страхам, пра што яе гавораць, што як на яе глядзяць, яна ўжо як бы менш залежала ад іх гаворак, ад іх поглядаў і ёй было лягчэй. Мінула лето, восень, зіма, Пайшло другое лето, А хадоську не пахіліла да людзей. Як і раней не чула сябе хадоська сярод людзей так добра, як сярод дрэваў ці жыта, як раней трапіўшы ў грамаду, яна нязменна маўчала, старалася адно адасобіцца, надыходзіла так, быццам вырывалася з няволі і сустракаючыся з кім у полі на дарозе, даўшы звыклы добры дзень, хадоська мінала хутчэй бы баялася, каб не сталі, не прывязаліся з пытаннямі. Не ўцякала яна цяпер, заўважылі, можа толькі ад аднаго хоні, хоць і да яго хілілася не вельмі. А так можна сказаць, між людзей была хадоська або ў царкве, у якой слухала і малілася, як мала хто шчыра, або, на дарозе да царквы. Яшчэ заўважылі ў куранях, што пры такой непрыхільнасці да дарослых хадоська аж дзіва гарнулася да дзяцей. Ахвот набавілася яна суседскімі дзецьмі, што вечна таўкліся каля яе, а сваіх малых брацікаў і сястрычак дык глядзела заўсёды, да именовала бы матка, и кормила, и поила, и мыла, и не один день для прилика, а усе годы, и с такой охотою, с такой любостью. Игнатиха, ходущина матка, нахвалиться ею не могла. А яшчэ злые языки казалі, што за ўсе гэтыя гады не было такога, каб хадоська падышла к якой маладзіцы, у которой грудное дзіця на руках. Казалі, бачыць не магла малых, чарнела тварам, уцякала падалі адразу. Усяго усякага, калі было дагаворкі, казалі пра хадоську і было ў тых гаворках іншы раз такое, што ў яе, яе Не ўсе дома, што яна трохі не інакш кручаная і невядома яшчэ, чым яно ўсё гэта скончыцца. Хадоська ўночы багата думала пра Ганну правяду яе. Ні ў думках, ні ў сэрцы не было ладу, то як бы спакайнела, ні яе бяда чужая. То гарэла злой радасцю ёсць на свеце праўда прыйшла кара, то раптам чулая, кволая, спачувала, бяда такая ў Ганны. Жаль, кволіў, калі думала, як Ганна недзе б'ецца над дамавінай дзіцяці над белой горкой магілы і ўжо здавалася гатова была з даўняй нібы жывой яшчэ таварыскасцю дараваць ёй усё. Але амаль кожны раз думкі цямніў яўхіма ў тень і ўчулы жаль яе ліўся горкі струмень вёў у душу супярэчлівасць і незмірымасць. Незмірымасць гэтая большала камянела, калі ўспамінала сваё бедаванне, сваё, малое, якая нібы зноў траціла. У такой супярэчлівасці ўбачыла хадоська Ганну, якую везлі назад чарнушка і мачыха той жа дарогай паўз лес. Хадоська была блізка ад дарогі, і Ганна добра відна была. Сядзела на калёсах, пастарэчы згорбленая, ашчаперыўшы рукамі каленені. Рукі былі сашчэплены так, што здалося не разарве ніхто навек. І сама Ганна сядзела так, бы не выраўнейцца. Яшчэ заўважыла хадоська, вочы былі згаслыя ў Ганны, як сляпыя. У той момант хадоська не думала нічога, толькі глядзела, чулая, збянтэжаная, яна нібы нанова бачыла Ганну. Чарнушка раптам з калёс, пакланіўся. Неспадзеўкі твар яго скрывіўся болясна. Ён правёў рукавом па вачах і адвярнуўся, і яго паклоны слёзы яшчэ далі хадосцы збянтэжанасці. збянтэжанасць і вінаватасць жылі ўвесь той дзень. Ці грабла сена, ці зносіла сена ў копы, Чула хадоська сябе вінаватай перад Ганнай. Чула сябе вінаватай перад светам, асабліва ж перад Богом. Яна ведала, ён бачыў усё, ўсё, што яна думала. Праўда, вінаватасці і цяпер жыла не адна. Час ад часу і цяпер лезла, блытала ўсё бязладдзя пачуццяў і думак. Увечары толькі сцямніла, да воза, дзе яна вячэрала з бацькам, прыплёўся міканор. Прыходзіў ён не першы раз, надзелы былі блізка, але хадоська глядзела на яго рэдка і строга. Часам чула на сябе яго важкія позіркі, сціскалася і тулілася. Яна хмурыла бровы і чакала, што будзе далей. А далей не было нічога. Меканор нібы таіў штосьці, уставаў, і цягнуўся к свайму табару. От і ў гэты вечар курыў, гаманіў з бацькам пра надвор'е, пра сена, лагодна цярпліва спрачаўся за калгасы, калгасы пабачыце, дакажуць сваё, гаманіў. А хадоська час ад часу чула ў потімку зноў глядзіць на яе спрэчку не скончылі ў гэты вечар бацька ў партыі гатовы ўскіпець схімянуўся што коні няпоены ахвотна знік у поцемку хадоська насцярожылася чаго это ты хоню мучыш прамовіў меканор не адразу нялёгка нібы заступіўся ходзіць столькі і такі хлопец а ты мучыш Няхай не мучыцца, я не прашу, адказала хадуська. Дак любоў жа не ад таго, просяць ці не просяць яна сама, як зараза якая. За ўсім гэтым хадуська чула нешта важкае, стоенае, як і позіркі меканора. Ці ты не любіш яго? спытаў ён. Яна промаўчала. Знарок стала корпацца ў возе, быццам ладавала пастель, а меканор стаў побач і ўзяў яе за руку. Тимо, я табе падабаюся. Ён спрабаваў жартаваць, але хадуська чула, што гэта не смешкі. Ёй стала пагана, і яшчэ чула яна, які ён дробны, бяссільны перад ёю. Меканор, якога так не любіў і пабойваўся яе бацька. Ён праўда не аддаў руку, калі яна хацела ўзяць знарок з мужчынскага гонару, сціснуў дужэй. А потым абняў дужую рукою, і ўсё ж хадоська чула сябе мацнейшую, врухнула непрыхільна плячыма, і ён нехаця выпусціў. Меканор адышоў, закурыў папяросу. Не падабаюся, значыць. А яна не адказала, тут пачулася бесклапотнае пасвістванне. Хтосьці ішоў да іх. яшчэ да таго, як падышоў, абое ведалі ўжо: гэта Хоня. Хоня бліжэй перастаў свістаць, паздароўкаўся ціха стрымана, толькі калі міканор адказаў, зарагатаў: Хо, А я думаў бацько. Ён жартаваў, рыгатаў, як бы і заўважаць не хацеў, што міканор сёння асабліва ж, маўклівы. І той, што Меканор хутка развітаўся, падаўся ў цемру, таксама зразумеў па-свойму. Хоня стаў дурэць, хапаць за рукі, абдымаць хадоську, як хапаўся, абдымаў кожны раз, ледзь выпадала астацца ў дваіх і ў потімку. Хадоська вырывала рукі, выкручвалася, як магла, а ён быццам так і трэба было, хапаўся зноў, туліў і смяяўся. «Дык калі ж жаніцца будзем?» спытаў Хоня можа ўжо двадцаты раз. Яна прамаўчала, але ён хоць бы трохі пакрыўдзіўся ці спахмурнеў, весела бесклапотна не першы раз пастрашыў: « Не маладаеш уже, А во са старасці не возьме ніхто. Няхай не бярэ, адказала хадоська. Яна і не думала смяяцца. А, звякуеш адна, глядзі, сказаў Хоня. Ну і звякую, страх які. Дурная, сказаў ён цвёрда і адначасова ласкава і ўсё-ткі намогся абняў яе і прытуліў яна паспрабавала вырвацца але ён лагодна весела утрымаў дужачуюся з ею з добрай насмешкай пацікавіўся лепшага хочаш даждацца лагодна ж цвёрда заявіў а лепей за мяне не знайдзеш лепшы на ўвесь свет адказала хадоська лепшы ён сказаў так нібы здзіўляўся што ў гэтым можна яшчэ сумнявацца лепей не знайдзеш няма на такім свеце ей бо няма ніхто так любіць цябе не будзе ну усім вы так кажаце адказала хадоська я я нікому табе толькі ну знаешь жа сама яна перастала ўжо рвацца калі ў цемры на пачулася нядобрае. Постаць была так блізка, што Хоня адразу сам выпусціў хадоську, якая ухапілася папраўляць касу. Хадоська з сормам чакала. Гэта быў бацька. Бацька бачыў і чуў усё. Момант маўчалі ў траіх, Хоня першы выступіў, не павінаваціўся так, што не было чуваць знаку разгубленасці, раптам сказаў задзіраста: « Аддалі б вы хадоську, дядько. Бацька абураны тым, што пабачыў, і не першы раз тым, як трымаецца з ім гэты нахаба, не зразу знайшоў, што адказаць. «Ну, «Уже ж гаварылі, нібыто», – адказаў Ігнат. «Дак я, дядько, ўсё адно, як забыў тое». «Дак яшчэ ж раскажу», – даў волю гневу свайму Ігнат. «Не будзе маёй бацькоўскай згоды і не надзейся». «Ой, парте ж ви, дядько!» Коня би пошкодаваў хадошчынага бацьку, сказаў як старэйшы і разумнейшы. «Ну які ж ты жаніх!» – аж закіпеў бацька. «Ну які ты жаніх! Ты не бачыш?» Хадосьцы не спадабалася гэта. Самой захацелася запярэчыць. «А на што казаць так? Коня, калі б толькі ў гэтым клопат, Жаніх непаганы, не тое, што не горшы, а нават лепшы за другіх. Нашто ж казаць няпраўду? І наогул, які б ён не быў Хоня, не трэба казаць такое, не трэба крыўдзіць за нішто чалавека. Дядько, жаніх я цяперашнім часам. У Хонявым голасе усцешылася хадоська не было і знаку крыўду. Я першы на ўсе курані, сказаў Хоня. І ў яго гаворцы чуліся такая годнасць, такая ўпэўненасць, што хадуська ўзяў нават гонар за яго. Цяпер для такіх, як я усё і робіцца. Да я наш з голаду апухне ў цябе, кінуўся злосна бацька на хоню і хадосьцы зноў захацелася заступіцца. Хоня не гультай і не трэба папракаць за беднасць. Дядько, скоро будзе калгас, Я там буду першы багацей, а вы пабачыце. І вось тут хадосьці здалося, што Хоня як бы аддзяліў сябе ад яе. Думкую пашкадавала і папракнула: Не трэба было пра той калгас, але каб бы хацела спыніць яго, мабыць, не змагла б. Хоня таксама, хоць і здаваўся спакайнейшы за бацьку, запаліўся ўжо спрэчкою. Не саступіць так сабе і праўда, упартасць непахісны шчуліся, калі сказаў: «во пабачыце дзядзьку. Ён як бы ўжо не цураючыся і прымірэння дадаў разважліва: А малыя уже подрастаюць. Сястра моя дак нявеста можна сказаць. Не аддам. Коротко, як канчатковы адрэзаў бацька хадоскі. Хоня момант маўчаў, а потым упарта непахісна заявіў: « аддасце. Бацька ад такога нахабства шалеў. Я не аддам, кажу. Ахоня здалося усміхнуўся. Аддасце. Хадоська, слухаючы гэта, аж перастала дыхаць. Ужо не спачувала, а дзівілася Хоню. Дзівілася яго смеласці з бацькам, яго ўпэўненасці, што ўсё будзе так, як ён хоча, думае і гаворыць. Хадуську не абурала гэта ён на, нават прыемна было тады слухаць. Потым яна ўжо падумала, што Хоня дарэмна не саступіў, толькі разлаваў бацьку. Доўга пасля таго, як Хоня развітаўся, сышоў у цемру бацька кіпеў, бурчаў, жаніх, жаніх аддасце. Ён так лаяў Хоню, што хадусьцы аж было шкода Хоні, аж хацелася не раз заступіцца за яго, але яна не казала нічога, не хацела гаварыць попусту. У яе былі свае думкі пра хоню і свая воля. У гэтую ноч не спалася ніяк. Не было адбою, ад назол камароў і ад думак. І думкі пра хоню пра меканора, пра тое, што доля ўжо яе звекаваць, мабыць, адной, раз другі лезлі ў галаву. Таксама лезлі згадкі пра ганну, пра чарнушка ў паклон, і зноў убачыла Захараху, бальніцу, яухіму, зноў запятлі думкі пра бяду, якой уже не паправіць ніколі. З болем увайшла зноў непрыхільнасць не толькі да Яўхім, але і да Ганны. Божачка, Злая я злая, каялася хадоська з адчаем. Што ж мне рабіць? Парай, Памажы мне божачка, няма, Дабраты ў мяне здаецца. Не магу забыць. Не магу. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых на вальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.